Matthew chapter 13 Εν τη ημέρα εκείνη εξελτών ο Ιησούς της οικίας σε καθητό παρά την ταλασσάν, και συνήκτησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε αυτόν εις πλέον εμπάντα κατήσε. Και πάσο όκλος επί των αιγιαλών ιστική, και ελάλησεν αυτής πολλά, εν παραβολής, λεγόν, «Ιδού, εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύριν, και εν το Σπύριν αυτον αμέν παρά την οδόν, και ελτόντα τα πετεινά κατεφάγεν αυτά. Αλλά δε έπεσεν επί τα πετρόδι, όπου ουκ είχεν γιν πολλήν, και ευθέως τη δια το μη εχήν βάθος γης. Ηλίου δε ανατήλαντος εκαυματίστη, και δια το μη εχήν ρίζαν εξήραντι. Αλλά δε επισεν επί τας ακάντας, και ανέβησαν εάκαντε και απέπνιξαν αυτά αλλά δε επισέν επί την γην την καλήν, και ειδιδού καρπών, ο μεν εκατόν, ο δε εξικοντά, ο δε τριάκοντα, ο έχον ότα ακουέτου. Και προσελτών τη σηματιτέ, είπαν αυτό, διατί εν παραβολές λαλής αυτής, ο δε αποκριτής είπεν ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εκείνης δε ουδέδοτε, ώστε καρέχει δοτίσετε αυτό, και ώστε στε ουκ έχει και έχει αρτήσετε από αυτού. Δια τούτο εν παραβολές αυτής λαλό, ότι βλεπόντες ου βλεπούσιν, και ακούοντες ουκ ακούουσιν, ου δεσίνιουσιν και αναπληρώτε αυτής η προφητεία Ισεώ η λεγουσά, ακούει ακούσετε, και ου μη συνείτε, και βλεπόντες βλέψετε, και ου μη είδητε. Επαχύντε γαρη καρδιά του λαού τούτου και τις όσιν βαρέως ήκουσαν, και τους οφθαλμούς αυτών έκαμισαν. Μη πότε είδωσιν τις οφθαλμής και τις όσιν ακούσωσιν, και τη καρδία συνώσιν και επιστρέψωσιν και με αυτούς. δε μακάριοι οι οφθαλμοί, ότι βλέπουσιν, και τα ότα ημών ότι ακούσιν αμήν γάρ λεγοημέν ότι πολύ προφήτη και δίκαιοι επιτίμησαν ήδη να βλέπετε και ουκίδαν, και ακούσε, ακούετε και ουκίκουσαν. Ημίσον, ακούσατε την παραβολήν του Σπιράντος Παντός ακούοντος των λόγων της βασιλιάς και συνιέντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένον εν τη καρδιά αυτού. Ούτως έστειν ο παρατίν κοντών σπαρίς. Ότι επιταπετρώ της Παρίς, ούτως εστινό των λόγων ακούων, και ευθύς με τα χαράς λαμβάνων αυτόν, ούχ είναι αυτό, αλλά πρόσκαιρος εστιν. Γενομένης δε θλίψιος η διωγμού δια των λόγων, ευτής σκανδαλίζεται. Όδε εις τας ακάνθας Παρίς, ούτως εστινό των λόγων ακούων, και η μέρημνα του αιώνος και η απάτη του πλούτου, συν πνίγει των λόγων και ακαρπός γίνεται. Ὁ δὲ επί την καλήν γίνς παρίς, ούτως εστιν ὅτρον λόγον ακούων και συνηγείς, ως δι καρποφερεί και ποιή, Ὁ μεν εκατόν, εξικόντα ο δὲ τριάκοντα. αλήν παραβολήν παρέτηκεν αὐτῆς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπος πήραν τὴ καλόν σπέρμα εν το αγρό αυτού, Ενδετοκαθεύδην τους ανθρώπους, ήλτεν αυτού ο εκτρός, και επέσπηρεν ζυζάνια αναμέσων του σύτου και απίλτεν. Ότε δε βλάστησεν ο κόρτος και κάρπον επίησεν, τότε εφάνηκε τα ζυζάνια. Προσελτώντες δε δούλη του οίκου δεσπότου, είπον αυτό, Κύριε, ουχή καλόν σπέρμα εσπηράς εν τόσο αγρό, πότε νουν έχει ζυζάνια, ότε εφιαυτής εκτρός, άνθρωπος τούτο επίησεν. Ήδη αυτό λεγούσιν, τελείς ούν απελτώντες συλλεξόμεν αυτά, Ο οδεφίσιν, ου, μη πότι συλλεγόντες τα ζυζάνια, εκριζώσιτε άμα αυτοίς των σύπτων, αφετής συναυξάνεστε αμφότερα, έως του τερισμού. Και εν καιρό του τερισμού, ερώτης τεριστές, συλλέξατε πρώτον τα ζυζάνια, και δίσατε αυτά εις δέσμας. Προς το κατακάψε αυτά, τον δεσίτον συνάγεται εις την αποθήκην μου. Άλλην παραβολήν παρέτηκεν αυτής λέγον, «Ομοία εστίν η βασιλεία των ουρανών, κόκος συναπιός, ον λαβών άνθρωπος έσπινεν εν το αγρό αυτού, ο μικρότερον μεν εστίν πάντων των σπερμάτων, όταν δε αυξηθεί μίζον των λαχάνων εστίν, και γίνεται δέντρον, ώστε ελτίν τα πετεινά του ουρανού, και κατασκηνήν εν της κλάδης αυτού. Αλλήν παραβολήν ελάλησεν αυτής, Ομοιά εις την η βασιλεία των ουρανών, ζήμη, ειν λαβούσα κοινή έκρυψεν εις αλευρουσά τα τρία, εώσου εζημωθεί όλων. Ταύτα πάντα ελάλησεν ο Ιησούς εν παραβολές της οκλής, και χωρίς παραβολή σου δεν ελάλει αυτής. Όπως πληρωτή το ρηθέν δια του προφήτου λέγοντος, ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, ερεύξω με κεκριμένα από καταβολής. Τότε αφίστους τους όκλους, ήλτεν εις την οικίαν, και προσήλταν το αιματητέ του λέγοντες, διασαφισον ημίν την παραβολήν των ζυζανίων του αγρού». Ο δε αποκριτής είπεν, «Ο σπύρον το καλόν σπέρμα έστιν ο βιός του ανθρώπου, ο δε αγρός έστιν ο κόσμος, ο δε καλόν σπέρμα ούτι εις η βιή της βασιλείας, τα δε ζυζανί εις η βιή του πονηρού» ο διεκτρός, ο σπύρας αυτά, εστιν ο διάβολος. Ο δετερισμός συντέλεια αιώνος εστιν, οι δετεριστέ άγγελοι εισήν. Ως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και κατακέεται, ούτως έστε εν τη συντέλεια του αιώνος. Αποστελεί ο βιος του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξουσιν εκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούν τα στην ανομίαν και βαλούσεν αυτούς εις την κάμινον του πυρός Εκεί έστι ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Τότε οι δίκαιοι εκλάμψουσεν ως ο ήλιος, εν τη βασιλεία του πατρός αυτών. Ο έχων οτά, ακουέτο. Ομοία έστειν η βασιλεία των ουρανών, τη σαυρό και κρυμμένο εν το αγρό. Ο νευρών άνθρωπος έκρυψεν, και από της κάρας αυτού υπαγεί και πολύ όσα έχει και αγοράζει τον αγρόν εκείνον». Παλινομία εστιν η των ουρανών εμπόρο, ζητούν τι καλούς μαργαρίτας. Ευρώντε ένα πολύτιμον μαργαρίτην, απελτών πέπρακεν πάντα όσα είχεν, και ηγόρασεν αυτον. Παλινομία εστιν η βασιλεία των ουρανών, σαγίνη, βλητήσει εις την θάλασσαν, και παντός γένους συναγαγούσι γινότι επληρώθη αναβιβάσαντες επί των Αιγιαλών και κατήσαντες συνέλεξαν τα καλά ισαγγί τα δεσαπρά έξω ευαλών. Ούτως έστε εν τη συντελεία του αιώνος. Εξελεύσονται οι άγγελοι και αφοριούσεν τους πονηρούς εκ μέσου των δικαίων και βαλούσιν αυτούς εις την καμινόν του πυρός. Εκεί έστε ο κλαυμός και ο βρυγμός των οδόντων. Συνήκατε ταύτα πάντα, λέγουσιν αυτό, ναι, Ode είπεν αυτοίς, δια τούτο, πας γραμματεύς μαθητευτής τη βασιλεία των ουρανών, ομοίως εστιν ανθρώπο οικοδεσπότη, ώστις εκβάλλει ετού θησαυρού αυτού και να και παλαιά. Και εγένετο ότι ετέλησεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταυτάς με τίρεν εκείτεν, και ελτών εις την πατρίδα αυτού, εδίδασκεν αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εκπλήσεστε αυτούς και λεγίν potentutoi τούτο Dei και Uc utos estino του τέκτονος βιός, ούχι imiterav αυτού λέγεται Μαριάμ, και η αδελφοί αυτού Κιάκοβος και Κιωσήφ και Σίμων και Ιούδας, και η αδελφοί αυτού ούχι πάσε προσημασίσιν, πότε νουν τούτο ταύτα πάντα, και εσκανδαλίζον το εν αυτό, οδε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ προφητής άτιμος, ημί εν τη πατρίδη και εν τη οικία αυτού και ούκ επίσεν εκεί δύναμης πολλάς δια την απιστίαν αυτών.